maudhui ya jihadi tukawa tunakusudia jihadi ya kisheria sio jihadi ya madai jihadi ya kisheria ambayo inakuwa inakusanya masharti yote ambayo yanahitajika kwa hiyo kuhusiana na hii maudhui hii ni majlisi yake ya tatu majlisi ya kwanza ilikuwa siku ya jana baada ya swala ya alfajiri na tukaendelea baada ya swala ya magharibi na sasa hivi tunaendelea kuangalia yale yaliyobaki ambayo yanahusiana na habari hizi za jihadi nukta ambayo tulikuwa tumesimamia siku ya jana kwanza kabisa ilikuwa inahusiana habari za ghanima na namna ya kugawa kwake na tukasema kwamba inashurutishwa kwa yule ambaye anayepewa fungu awe ni muislamu na tukasema kwamba ile ghanima inageuka katika mafungu matano mafungu manne inakuwa kwa ajili ya wale ambao wameingia katika yale mapigano lakini baada ya kuondolewa kitu kidogo na kuwapa wale wasiokuwa na fungu na fungu moja linagawiwa katika mafungu matano na vile vile katika wale wanayepewa miongoni mwa waliohudhuria mapigano tukaelezea ni nani ambaye anapewa katika wao lakini tukazungumzia ardhi ambayo imefunguliwa na waislamu kwa nguvu tukasema imamu anakuwa na khiarisho baina ya kuigawa baina ya wale ambao wameifungua hiyo ardhi au kuijalia kuwa ni wakfu kwa Waislamu lakini akiifanya kuwa ni wakfu kwa Waislamu ataweka kharaj ataweka kitu kama kodi ya ile ardhi tena yenye kuendelea ambayo itakuwa inachukuliwa kwa kila mtu ambaye ile ardhi iko katika mkono wake lakini tukazungumzia mali ambayo inachukuliwa kwa asiye kwa Muislamu mshirikina bila ya mapigano tukasema kama ilivyokuwa jizya kadhalika kharaj ambayo ni kodi kadhalika ushran ushuru hii jizia pamoja na kharaj na ushuru inaitwa ni fai inakuwa inatumika katika maswali ya waislamu katika maslahi ya waislamu na vile vile khumus ya khumus ya ghanima ambayo ni lile fungu ambalo ni kwa ajili ya Allah na mtume wake nalo ni fai ambalo linakuwa linatumika katika maslahi ya waislamu sasa hivi tunaingia katika faslo fi aqdi dhimma wa ahkamiha naam الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بعد قال رحمه الله تعالى فصل شعراء الدمة المنة كتاب او شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او الجزية وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتوقف منهم ثلاثين صاغرين ولا توقف من صبي معد من فقير عاجز عنها ونحوه نعم ثم قال فصل هذا الفصل في عقد الذمة وأحكامها في عقد الذمة وأحكامها katika kuweka makubaliano ambayo ni ya dhimma katika kufunga dhimma na hukumu zake faslun fi aqdi dhimma wa ahkamiha يقول المؤلف رحمه الله ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته na inajuzu kufunga dhimma ma maana dhimma adhimma fi lugha al-uhda wal-dhamanu wal-aman ذمه في اللغه العهده والضمان والامان العهده والضمان والامان من الذمه ketika lugha ya kiarabu ni al-uhda fahad والضمان نذمان ضمانا والامان نامان وفي السلاح na neno adhima katika sulahi ya kisheria ni ikraru baadhi al-kuffari ala kufrihim ikraru baadhi al-kuffari ala kufrihim ikraru baadhi al-kuffari ala kufrihim bi an yastawtinu bilad al-muslimina بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة نحن tunaosema adhimma katika sulahi ya kisheria ni kukiri baadhi ya makafiri ukafiri wao yani kuachia baadhi ya makafiri kubaki katika ukafiri wao bi an yastautinu bilad almuslimina kwa wao kuishi kwenye miji ya Kiislamu yani pamoja na kuwa ni makafiri lakini unakiriwa ule ukafiri wao na wao kuendelea kuishi katika miji ya Kiislamu hali inapokuwa hivyo bisharti badhilil jizya kwa sharti la kutoa jizya wanaendelea kubaki katika dini yao waliokuwa nayo lakini sharti linalokuwepo ni wao kutoa jizya waltizami ahkamil milla na kulazimiana na hukumu za dini ya Kiislamu wanaishi katika miji ya Kiislamu hali ya kuwa katika dini zao hizo hizo lakini sharti lake ni wao kutoa jizia na kulazimiana na hukumu za dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kufunga hii dhima inajuzu lakini kwa nani liman lahu kitabun au shubhatuhu kwa yule ambaye ana kitabu au shubha ya kitabu hapo alivyosema liman lahu kitabun ay alyahud wan nasara Yahudi na Nasara Myahudi na Mkristo hata inapotumika ahlul kitabi katika Qur'an au katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama wanakusudia Mayahudi na Wakristo kwa hiyo hii dhima inajuzu kufungwa kwa Mayahudi pamoja na Wakristo au shubhatuhu yani a au shubhatul kitab au shubha alkitab au shubha ya kitabu ikiwa inakusudiwa al-majus bal lahu shubhatul kitab kal-majus wale ambao wana shubha ya kitabu yani kitu ambacho kinafana na kitabu ni wa majusi imesema kwamba wao walikuwa na kitabu lakini kitabu chao kilikuja kuharibika na ndio maana ikatumia kwamba wao wana shubha ya kitabu kwa hiyo inajuzu kufunga makubaliano ya dhimma yani makubaliano ya baada ya makafiri kubaki katika ukafiri wao na kuishi katika miji ya Kiislamu lakini kwa sharti la wao kutoa jizya na vile vile kulazimiana dini ya Kiislamu lakini wenyewe ni wale ambao wamepewa kitabu au wanashubu haya kitabu ثم قال المؤلف رحمه الله ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا au yu'tul jizya na wanapigwa hawa mpaka waslimu au watoe jizya hapo aliosema yuqatalu haula na wanapigwa hawa bilisani wasayf bilisani wasayf kwa ulimi na upanga yani jambo la kwanza kabisa wanalinganiwa kuingia katika dini ya Kiislamu yaani haya yanafanyika kabla ya kufungwa ile dhimba kwao wanalinganiwa kuingia katika dini ya Kiislamu na si kuanza kuwapiga kama wanavyofanya baadhi ya watu wakiona fulani si muislamu basi kumvizia na kwenda kumpiga la uislamu hauko hivyo wakaona kwamba inawezekana wamekusanyika sehemu fulani basi mtu akaenda kuangushia bomu Uislamu hauko hivyo jambo la kwanza kabisa ni dawa dawa kuwalingania ili waingie katika dini ya Kiislamu wakikataa hilo na waislamu wao ndo kawa ndio wenye mamlaka wana imamu na masharti yale tuliyoyataja yakawepo basi watapigwa kwa upanga lakini wenyewe ni wale ambao wana kitabu au shubuha ya kitabu hata yuslimu mpaka waslimu kwa hiyo kama wao watalinganiwa na kuingia katika dini ya Kiislamu kwa ulimi yani kwa dawa kalas jambo litakuwa limeishia kadhalika kama hilo walitozikana basi jihadi ya kisheria ikisimama watapigwa mpaka waslimu na kama hilo halitowezekana basi muallif anasema au yu'tul jizya au watoe jizya au yu'tul jizya au watoe jizya japokuwa upangiliaji wanasema kwamba wanalinganiwa wasipotaka basi watoe jizya wasipotaka hilo basi wapige ma maana aljizya aljizya hiya malun yu'khadh minhum ala wajhi sighari kulla 'am هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن كتلهم واقامتهم بدارنا بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا badalan an katlihim wa iqamatihim bidai tunaposema jizya tunakusudia ile mali ambayo yuqadhu minhum inachukuliwa kwao hao ambao tumewataja watu wenye kitabu na shubha ya kitabu ala wajhi sughar kwa sura ya kuwadogesha yani mali ambayo inachukuliwa kwao kwa sura ya kuwadogesha kila ami na hilo linakuwa kila mwaka badala ni an katlihim hii jizya au hii mali ambayo inachukuliwa kutoka kwao ni mbadala wa kuwaua yani badala ya kuwaua basi inachukuliwa mali kutoka kwao wa ikamatihim bidarina na kule kuishi kwao katika miji yetu ya Kiislamu kwa tukisema jinsi anakusudia ile mali ambayo inachukuliwa kwao badala ya kuwapiga basi ikao wameachwa na dini yao na vile vile ikawa wanaishi katika miji yetu kwa haina maana kwamba nchi ikiwa ya Kiislamu basi wanaoishi wote ni waislamu la hii fahamu sio sahihi wanaweza wakaishi wasiokuwa waislamu lakini kwa hayo masharti ambayo tumeeleza ثم قال المؤلف رحمه الله وغيرهم حتى يسلموا au يقتلوا na wasiokuwa wale ambao wana kitabu na ambao wana shubha ya kitabu wanapigwa hata yuslimu mpaka wasilimu au yuktalu au mpaka wauliwe wale wasiokuwa na kitabu yani wengineo sasa ambao wana mila zingine ambao si katika mayahudi wala katika wakristo wala katika ma, wa majusi basi wao watasimamishiwa hilo mpaka wasilimu au wauliwe ثم قال المؤلف رحمه الله وتؤخذ منه na inachukuliwa jizia kutoka kwao yani watu wa kitab na shubha ya kitab mumtahanina hapo aliposema mumtahanina maksudio yake nu'tihim waqtan muhaddadan nu'tihim waqtan muhaddadan wa bi anfusihim ila biladil muslimin نعطيهم waqtan muhaddadan ويأتون بأنفسهم إلى بلاد المسلمين نعطيهم وقتا محددا ويأتون بأنفسهم إلى بلاد المسلمين ويعطون الجزية ويعطون الجزية مقصوده يا almumtahanin تنواب wao wakati muhaddad wakati huu wakati wenyewe wanakuja kila mwaka inakuwa mara moja kuleta jizia kwa ule wakati unakuwa unapangwa maalum na wanakuja wenyewe ila biladi muslimina mpaka kwenye miji ya Kiislamu yani katika makao makuu ya Kiislamu au katika sehemu ambayo wao wamepangiwa kupeleka hiyo jizia wayu'tawna aljizya na wanatoa jizia hiyo ndo maana ya mumtahani wanapewa wakati maalum wanakuja wenyewe kwenye sehemu ambayo wamepangiwa kwa ajili ya kutoa hiyo jizia musakharina hali ya kuwa ni madhalili musakharina hali ya kuwa ni madhalili wao wakiwa masharti maalum namna ya kuja na kutoa hiyo jizia thumma qala almuallif rahimahullah wala tukhadhu ay aljizya wala haichukuliwi jizya wala tu'khadhu wala haichukuliwi jizya min sabiyin kwa mtoto mdogo yani katika hawa mtoto mdogo hachukuliwi jizya kutoka kwake wa abdin na mtumwa pia haichukuliwi jizia kutoka kwake wamraatin na mwanamke pia haichukuliwi jizia kutoka kwake wa faqirin ajizin na fakiri mwenye kushindwa kuchuma mali huyu pia haichukuliwi jizia kutoka kwake yani wafakiri ni ajizi ni anha na fakiri mwenye kushindwa hiyo jizia haichukuliwi jizia kwake wa nahwihim na mfano wa hao yani kala a'ma wal majnun wal zamin kal a'ma wal majnun wal zamin kama alivyokuwa kipofu na mwenda wazimu na mgonjwa kama uh, yule mwenye ulemavu pia kwake jizya haichukuliwi kwa hiyo jizya pamoja na kuchukuliwa kwa hao watu ambao wana kitabu na shubha ya kitabu sio kwamba ile jizya inachukuliwa kwa wote hapana bali inachukuliwa kwa wale ambao wana uwezo wa kutoa jizya katika wanaume hiyo jizya haichukuliwi kwa mtoto mdogo wala haichukuliwi kwa mtumwa wala haichukuliwi kwa mwanamke wala fakiri ambaye anashindwa kutoa ile jizya wanawihi mna mfano wa hao hao haichukuliwi jizya kwa wao نعم نعم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها wayalzamu akhdhuhum bihukm alislam na inalazimika kuwachukua wao kwa hukumu ya uislamu yani baada ya dhimma kufungwa inalazimika kuwachukua wao kwa hukumu ya uislamu fima yaataqiduna tahrimahu katika vile wanavyoitakidi uharamu wake fima yaataqiduna tahrimahu katika vile wanavyoitakidi uharamu wake min nafsi miongoni mwa nafsi yani kuiua wao wanaitakidi kwamba kuua nafsi ya mtu mwingine ili jambo ni haramu wa irbe na heshima kama vile kumsingizia mtu zinifu wa mali na mali kuiba au kupora wa ghairiha na visivyokuwa hivyo nini makusudio haya maneno maksudu hadha alkalam yajib ala alimam an yuqima alayhim ahkam alislam yajib ala alimami an yuqima alayhim ahkam alislam ba'da an yatarafa'u ilayna بعد أن يترافعوا إليه يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام بعد أن يترافعوا إلينا ولا يلزمهم العمل بشريعتنا ولا يلزمهم العمل بشريعتنا فإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم an yatba'a shay'an min umurihim wala yad'uhum ila hukmina maksudio haya maneno muhimu sana yajibu ala al-imam an yuqima alayhim ahkam al-islam ni wajibu kwa imam kuwasimamishia wao hukumu ya hukumu za uislamu ni wajibu kwa imam kuwasimamishia wao hukumu za uislamu baada an yatarafa'u ilaina baada ya wao kunyanyua mambo yao kwetu sisi yani kutokea kadhia baina yao wao na ile kadhia wakaileta kwetu basi itawajibika imam asimamishe juu yao hukumu za Uislamu wala yalzamuhum al-amal bi shari'atina wala haiwalazimu wao yani wale ambao wamekubaliwa wame, wame kuishi katika miji ya Kiislamu kwa sharti na kutoa jizya na kulazimiana hukumu za Uislamu haiwalazimu wao kufanyia kazi sheria yetu ya dini ya Kiislamu hii ndio maana kwamba wao wamekiriwa kubaki katika dini yao kwa hiyo katika dini ya Kiislamu lakini hawatulazimishwa wao kufanyia kazi sheria ya dini ya Kiislamu fa in yatahakamu ilaina kama hawajataka hukumu kwetu Yaani kumetokea yaliyotokea baina yao ikawa kadhia yao hawajaeleza kwetu falaysa lilhakim an yatba'a shay'an min umurihim haifai kwa hakimu ambaye ni wa Kiislamu kufuatilia chochote katika mambo yao wala yad'uhum ila hukmina wala haifai yeye kuanza kuwaita katika hukumu yetu kwa wao watabaki kwenye mambo yao waliokofu nayo na hizi hukumu ambazo imam anawasimamishia wao ni zile ambazo wao wanaitakidi uharamu wao kama ilivyokuwa masala ya nafsi wao wanaitakidi kwamba haifai mtu kumua mtu mwingine kwa hiyo kukitokea hili na wao wakanyanyua haya masala kwa mahakama ya Kiislamu basi wakati huo kadhi au hakimu wa Kiislamu atawasimamishia kwa hukumu ya Uislamu kadhalika mambo yanayohusiana na mali na mambo yanayohusiana na heshima haya wao wanaitakidi uharamu wake kwa hiyo wakinyanyua na kupeleka mashtaka katika vitu hivyo ndivyo imam atakavyowahukumu wao kwa hukumu ya dini ya Kiislamu ama vitu ambavyo wao hawaitakidi uharamu wake hawatohukumiwa mfano ilivyokuwa alhamru pombe wao wanaitakidi kwamba pombe ni halali na ndio maana ukisoma katika vitabu uh, vya uh, fikihi kuna kitu kinaitwa alhamrul muhtarama pombe ni kuheshimiwa maana yake ni nini ni pombe ya mtu ambaye amekubaliwa kuishi katika miji ya Kiislamu lakini kwa sharti asiidhihirishe mbele za za waislamu mbele za watu hukum ambazo kila muislamu ilikuwa anatakikana azijue kwa sababu wasipojua kuna baadhi ya watu wanaweza wakaja wakababaisha wakaleta hukumu ambazo zinakhalifu kabisa dini ya Kiislamu na kujiona kwamba wao katika haki kumbe wahalisia wao katika batili نعم قال ويلزمهم التميز عن المسلمين وله حقوق غير فجر وغير صرف وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام نعم ويلزمهم التميز عن المسلمين في ظاهرهم na itawalazimu wao kujipambanua na waislamu itawalazimu wao kujitofautisha na waislamu yani pamoja na kuwa kwao watakuwa wanaishi katika miji ya Kiislamu lakini itawalazimu wao tofauti na Waislamu na tamayuz inakuwa katika vitu gani atamayuz yakunu fi umurin kathira tamayuz yakunu fi umurin kathira minha tamayuz wao kujitofautisha na waislamu inakuwa katika vitu vingi wao kujitofautisha na waislamu inakuwa katika vitu vingi minha miongoni mwa hivyo vitu alquburu ni makaburi alqubur ni makaburi bi an tab'uda quburuhum an quburi almuslimina wujuban bi an tab'uda quburuhum an quburi almuslimina wujuban jambo la kwanza ambalo linakuwa ni lenye wao kuwatofautisha na waislamu ni makaburi bi antakuna au bi antabuda kuburuhum an kuburil muslimina wujuban kwa kule kuwa mbali makaburi yao na makaburi ya waislamu hiyo hali inakuwa ni wajibu yani lazima makaburi yao yawe mbali na makaburi ya waislamu kwa jambo la kwanza kabisa ambalo linaonyesha tofauti baina yao na waislamu ni upande wa makaburi al-amru thani wa yu'maru an-nasara bishadd az-zunnat al-amru ath-thani wa yu'maru an-nasara bishadd az-zinnar au zunnat na wataamrishwa wakristo wafunge mikate wa yu'maru an-nasara bishadd az-zunnat na wataamrishwa wakristo wafunge mikali wachomekee si unahitaji <laughs> mkandanji sio eh wakristo wao watamrishwa hivyo ama muislamu yeye kuulamba na kupiga mkanda nje ni makuru ni jambo ambalo linachukiza jambo ambalo linatukiza kwa hiyo ikiwa katika wale watu wa kitabu wako Kristo basi wao wataamrishwa kufunga mikanda kwa hiyo wanaume wao watafunga mikanda juu ya nguo zao na wanawake watafunga ndani ya nguo zao al-amru thalith jambo la tatu yumnauna min rukubi al yumnauna min rukubil khaili yumnauna min rukubil khayl watazuiwa kupanda farasi watazuiwa kupanda farasi yani wakati wanaishi katika miji ya Kiislamu wao hawatakuwa wanapanda farasi al-amru rabi' jambo la nne la yarkabu ahaduhum كالمسلم لا يركب احدهم كالمسلم لا يركب احدهم كالمسلم بل يركب عرضا بل يركب عرضا بان تكون رجلاه الى جانب بان تكون رجلاه الى جانب wa dhahruhu ila aljanib alakhar بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى الجانب الآخر jambo la nne ambalo inabidi watofautiana waislamu la yarkabu ahaduhum kalmuslim hata upanda mmoja wao kama muislamu kama atapanda ngamia na kipando kingine ambacho si farasi basi hatopanda mmoja wao kama vile anavyopanda muislamu lazima upandaji wake uwe tofauti na upandaji wa muislamu bali yarkabu araban bali anapanda kiupana bi an takuna rijlahu ila janibin kwa kuwa ile miguu yake upande wa dhahruhu ila aljanibi alakhar na mgongo wake upande mwingine yani kama vile wanavyokaa wanawake kwenye pikipiki unajua wanavyokaa wanawake vile hey, na wao ukaaji wao watakaa hivyo yani hawatokaa kama vile mwanaume anavyokaa kwenye pikipiki au kwenye baiskeli na mfano wake bali watakaa kiupande watakaa kiupande na siki urefu hivi ni katika vitu ambavyo vinavyo tofautisha baina yao wao na waislamu kwa kule kuwa kwao wako katika miji ya Kiislamu kwa ni lazima watofautiane na waislamu المؤلف قال ولهم ركوب غير خيل na inajuzu wao kupanda kipando ambacho si farasi wala humrukubu ghairi khairi na inafaa kwa wao kupanda kipando ambacho si farasi bighairi sarjin lakini atakapokuwa amepanda kipando kingine ambacho si farasi atapanda bila ya asarj ma huwa sarj rahru dabba rahru adabba kwenye wale wanyama ambao wanatumika kupandwa kuna vitu vinawekwa pale juu yake hiyo ndio inaitwa eh, asarj kwa hiyo wakipanda wanyama watakao wapanda watakuwa wanawapanda bila ya asarj yani ma yudha ala dhahri daba lirukubi ma yudha ala dhahri daba lirukubi kila ambacho kinawekwa juu ya mnyama kwa ajili ya kupanda kwa hiyo wao watakuwa wanapanda mnyama ambaye si farasi lakini hawatakuwa wanaweka eh, asarj ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم تعظيمهم na ni haramu kuwaadhimisha وحرم تعظيمهم na ni haramu kuwaadhimisha ni haramu kuwapa heshima كالقيام لهم كالقيام لهم وتصديرهم في المجالس وتوقيرهم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وتوقيرهم كالقيام لهم كما kuwasimamia yani انتو mtu akaamua kuwasimamia hilo jambo ni haramu halifai wa tasdirihim fil majalis na kuwatanguliza kwenye vikao jambo hilo ni haramu wa tasdirihim fil majalis na kuwatanguliza katika vikao wa na kuwaheshimu haya mambo yote ni haramu hayafai kwa sababu yanakuwa na sura ya kuwaadhimisha na kuwafanya kuwa ni watukufu kwa hiyo hayo mambo yanakuwa ni haramu kufanyika وكذا يحرم تعظيم المبتدع الذي يجب هجره كالرافضي وكذا نبيل بيلي يحرم تعظيم المبتدع ni haramu kumwadhimisha mtu wa bid'a alladhi yajibu hadruhu ambaye ni wajibu kumuhama karafidhi kama alivyokuwa mshia huko ya kuadhimisha hawa watu pamoja na yale mafungamano ya ya ya ya, ya dhima lakini ni haramu wao kuwaadhimisha kama vile kuwasimamia kuwatanguliza katika vikao na kuwaheshimu kadhalika kila mubtadi ambaye ni wajibu kumuhama naye ni haramu kumwadhimisha hawa watu bidani ni watu wabaya watu wabaya na kuna wale ambao bidaa zao zinapofikia ni lazima wahamwe hata wakiumwa hakuna kuwatembelea inakuwa mashia makawariji kama watakaolinganiwa wakawa hawataki walivyokuwa makadiani walivyokuwa maturudia walivyokuwa mu'tazila na wengineo kama jahmiya na mfano wake hawa wote inabidi wahamu kwa hiyo hao kadhalika Uislamu unapokuwa unachukua hatamu sehemu basi inakuwa ni haramu kuadhimisha haifai kabisa kuwatanguliza katika vitu vya umuhimu wala haifai kabisa kuheshimu wala haifai kuonyesha jambo lolote lile ambalo ni katika kuheshimu kwa kule kuwa kwao na bidaa zile ambazo ni lazima Muislamu awahame watu wa sampuli kama hii Hii ni kuonyesha kwamba itamlazimu kila Muislamu yeye kujifundisha kumjua mtu wa bid'a ambaye inabidi ahamu ili kusudi awe anakaa na kufahamu hizi hukumu na akifanya hivyo basi uh, hakuna mashaka atakuwa anaishi kama vile ambavyo dini ya Kiislamu inataka anasema wabudaatuhum bisalam na kuanza kuwasalimia ni haramu kuanza kuwapa salamu fatahrum yani swala kwanza kuwasalimia hilo ni jambo la haramu fatahrum hilo ni haramu li hadithi kwa ajili ya hadithi la tabda ul yahuda wan-nasara bisalam msianze msianze mayahudi na wakristo kwa salamu la tabda ul yahuda wan-nasara bisalam msiwaanje mayahudi na wakristo kwa salamu je wakianza wao ha kufanyaje ni kauli katika kauli za watu wa elimu kwamba kama wao wataanza kusema asalamu alaikum basi uh, inajuzu kusema wa alaikum salam lakini wengi katika ahli elimu wanasema kuwajibu kwao ni kusema wa alaikum basi ni kuishia hapo kusema wa wale lakini iko kauli ambayo uh, inajulisha kwamba inajuzu kusema wa alaikum salam kama utasema asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh inajuzu kusema wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh lakini kauli ambayo wengi katika ahli elimu wanasema wakisha salimia katika sura namna kama hiyo ni kuwajibu kwa kuambia wa alaikum طيب فإن سلم على من يعتقده مسلما فبان الذمية فإن سلم على من يعتقده مسلما فبان ذميا سنة للمسلم المسلم سنة آه، للمسلم المسلم قول رد علي سلامي فإن سلم على من يعتقده مسلما ikiwa atamsalimia yule anayetakidi kuwa ni muislamu yani anatoa salamu anayetakidi kwamba huyu ni muislamu fabana dhimmiya kuja tahamaki kuangalia ikaja kubainika kuwa ni dhimmi yani kafiri ambaye katika ukafiri wake na yuko katika miji ya Kiislamu kwa sharti la kutoa jizya na kulazimiana na hukumu za Kiislamu anadhani kuwa ni Muislamu kumbe ni dhimmi sunna lilmuslimi almuslim ni sunna kwa aliyesalimia ambaye ni Muislamu qaul rudda alayya salami kusema nirudishie salamu yangu ni sunna huyu aliyesalimia muislamu kumwambia yule dhimmi nirudishie salamu yangu rudda alayya salami nirudishie salamu yangu fayaqulu dhimmiyu radattu alayka salamaka radattu alayka salamaka na akasema yule dhimma dhimmi nimekurudishia wewe salamu yako nimekurudishia salamu yako kwa hiyo kwa hiyo kipindi tutasimamia hapa inshallah tutakuja kumalizia baada ya swala magharibi biidhnillah